quiero es una gata para darle guata, guau, guau, guau, guata, Yo lo que quiero es una gata, guata, guata. Tengo par de gatas que mando la mata que me piden paca, me dicen papa, quieren placa, placa, nunca sea placa. Fuman de la ma, fuman de la <coughs> Ey, ¿cómo era el tema este de Daddy Yankee con Nicky Jam? ¿Cómo decía? Yo lo que quiero es una gata para fumar. siempre al mando. Te llevo de paseo, vamos directo para el pariseo. Ese culo, mami, es que es de museo. Yo sí chanteo, pero por ti romantiqueo. Esta noche soy Romeo y ese culo mi florero. A tu novio pan pan y hace booty plan plan. Cuando lo paro hace y me gustan los parlantes Suena un pam pan pam pam pam y la cama suena rata ta ta ta ta ta ta ta ta. Joder. Yo lo que quiero es una cama todo lo que quieres. Yo me vengo contigo donde sea. Ponte toda la pose que tú más prefieres. Yo te como cuando y donde quiera. Yo quiero la combi completa. que Rocha, tu racheta. Yo quiero la combi completa. que Rocha, tu racheta. dale, ahora sí vamos de pesca, dale, dale. Hey, tiramos la caña. Pa' ver si esta noche alguna gata me araña. Descorchar champaña, la amiga la acompaña. que tienes tú cuando me mueves todo ese culo. Ay, espérate, espérate, espérate. Tire la caña y te pesqué. En mi cama yo te probé. De tu novio yo te roé. Ay, no te hagas que te gustó. Te encantó, mami, mami, que. Tiramos, tiramos, ti, tiramos, tiramos, ti, tiramos, tiramos, tiramos, tiramos, ti, ti, tiramos, tiramos. Ay, y dime quién te pesca como Dios en la producción. Este es Gram, el que se pone la gorra para atrás. Ya tu guacha le hace plan, plan. Eh.